Esselamu alaikum, interesuje me ko ima prednost da predvodi džemat u namazu. Da li onaj koji je stariji po godinama ili onaj ko je učeni i koje je to mjerlo učenosti? Hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem vezano za predvođen džemata kaže ja umu nas aqrauhum bi kitabillah. Predvodi džemat onaj koji najbolje uči Kur'an i Kerim. Jedan dio leme upravo uzimao aqrauhum bi kitabillah, onaj koga Allah počastio da njegovo učenje zrači on najispravnijim, znači da je njegov nivo poimanja Kur'ana i Kerima i znanosti vezane za Kur'an, da, da takav ima prednos u predvođenju Kur'ana i Kerima. Jedni uzimaju upravo da je to učenje u, na, koji najbolje uči Kur'an, istovremeno najučeniji svojstvo odabranih učenih ljudi, ali ovdje doslovan, doslovan tekst je akrauhum bi kitabila. Znači, čiji tekst i učenje Kur'ana i Kerima, koji poznaje Kur'an i učenjem, zna ga na pamet najviše i najispravnije ga uči da takav ima prednost u predvođenju džemata a ne stariji ili mlađi ako Že... se izjednači u tome onda ima pred... ako budu istoga stepena poznavanja Kur'ana i Kerima onda možemo gledati na starost i dati prednost starijim ne